ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun hakika umma huu ni umma mmoja na mimi ndio Mola wenu niabudini. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe eh, hadhihi al-umma hiya ummatun wahida umma huu ni umma mmoja rabbuha wahidun mola wake ni mola mmoja tu hakuna yoyote yule ambaye utakemuona anatekeleza ibada ya sala isipokuwa anamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mola mmoja ukimwona mtu anafunga anafunga kwa ajili ya Allah ambaye ni mola mmoja ukimwona mtu anakwenda kutekeleza ibada ya hija basi elewa kwamba anakwenda kutekeleza ibada ija kumwabudia Allah ambaye ni Mola mmoja. Ukimwona mtu anasoma Qur'ani, basi elewa kwamba anasoma Qur'ani kujikurubisha kwa Allah, kwa sababu anamwabudia Allah ambaye ni Mola mmoja. Hadhihi hiya ummatun wahida, huu ni umma ambao ulikuwa ni mmoja, rabbuha wahidun Mola wake ni mmoja wa nabii wa wahidun na mtume wake vile vile ni mtume ambaye alikuwa ni mmoja na sote tunamjua naye ni mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ambaye huyu ndo ambaye ameletwa kwetu sisi laqad ja'akum rasulun kwa hakika amekujieni nyinyi mtume ambaye mtume huyo ni mmoja hakuna katika umati huu akapatikana mtume mwingine asiyekuwa mtume bwana mtume Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeyote yule ambaye atakayetokea akajidai kwamba yeye ni mtume huyo ni muongo fala tusaddiquhu nyinyi msimsadikishe kwa sababu umma huu ni mmoja mola wake ni mmoja wa nabii wa wahidun na mtume wake vile vile ni mtume mmoja wa qiblatuha wahidatun na kibla chake ni kibla kimoja tu sote sisi tukifanya ibada tukiswali tunaelewa kuelekea Alkaba, ndiyo ambapo tulipoambiwa tuelekee وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم قبلة المشرق na popote pale ambapo mtakapokuwepo nyinyi elekeeni upande huo ambao ulikuwa kibla watu wanaelekea وحيث ما كنتم فولوا وجها popote pale ambapo mtakapokuwepo elekeeni upande huo ambapo kipo kibla ambapo sote tunaelekea huko ambapo huko ni kaskazini ambapo sisi tunaelekea ambapo ndipo kilipo kibla ambacho cha alkaba sote tunaelekea huko hakuna ambaye atakayeswali akaelekea mashariki mashariki hakuna ambaye atakayeswali akaelekea magharibi hakuna ambaye atakayeswali akaelekea kusini bali kibla chetu ni kibla kimoja wa kiblatuha wahidatun na kibla chake ni kibla kimoja fakanu jama'atan wahidatan kwa hiyo umma huu ukawa ni kundi moja sote sisi tunamwabudia Allah sote sisi tunafuata sheria ambazo Allah amemtuma mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuja kutuletea sisi sote sisi tukiswa kuswali kutekeleza ibada sala tunaelekea kibla ilipo alkaba kuonyesha kwamba sote ni kitu kimoja inatakikana jambo letu liwe ni moja na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kuweni kitu kimoja shikamaneni na kamba ya Allah kisawasawa wala tafarraqu wala msifarikiane msiwe ni vitu tofauti tofauti kwa, kwa sababu mkiwa vitu tofauti tofauti Allah Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika aya nyingine Allah anasema katika suratul anfali wa atiu Allah wa rasulahu mtiini Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu na mtiini mtume wake Allah wala tanazau wala msizozane msifarikiane fatafshalu mtadhufika na mtaingiwa na woga watadhabari rihukum na ile nguvu yenu itakuwa ni yenye kuondoa kuondoka. Watu wakifarikiana, nguvu inakuwa ni yenye kuondoka. Huyu akawa na jambo lake, na yule akawa na jambo lake, na yule kule akawa na jambo lake, bali nguvu itakuwa ni yenye kutoweka, kama vile unavyoona ndani ya nyumba. Ikiwa mke na mume watakuwa ni vitu viwili tofauti, mke ana maamuzi yake na mume ana maamuzi yake, na ikawa hawakuwa kitu kimoja, elewa nyumba hiyo haitopata utulivu siku zote, bali nyumba hiyo itakuwa ni yenye kuwaka moto siku zote.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 جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala takunu wala nyinyi msiwe kalladhina tafarraku kama wale ambao walikuwa wamefarikiana wakhtalafu na wakatofautiana min baadi ma jaahumul bayinat baada ya kusha kuajilia wao uongofu baada ya kusha kuajilia wao ubainifu wa ulaika lahum adhabun adhim na hao Allah anasema ndio ambao watakokuwa na adhabu iliyokuwa kali ndio ambao watakokuwa na adhabu iliyokuwa kubwa wale ambao walikuwa wamefarikiana wakawa kumfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa wao wamejitenga na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na yoyote yule ambaye ambaye alikuwa hafuati mwenendo wa mtume basi elewa kwamba huyo anafariki kwa maana anatengana na ile jamaa ya Uislamu akawa yeye amejeka mbali na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na akawa hayuko tayari kumfuata mtume wake ambaye mtume huyo ndo ambaye alikuwa ameteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ajeongoze huu umma auondoshe katika viza auondoshe katika giza auondoshe katika mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala auondoshe katika mambo ya bid'a au uondoshe katika mambo ya maasi auondoshe katika mambo ya madhambi auondoshe katika kila aina ambayo ilikuwa mbaya aupeleke katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri aupeleke katika kushikamana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayoyapenda aupeleke umma huu katika hali ambayo kuipata nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa yeyote ambaye atakayepingana na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mimi sina haja kumfuata mtume mimi sina haja ya kuyafuata yale ambayo alikuja nayo Mtume SAW sallam, kwa sababu nina akili zangu, kwa sababu mimi mwenyewe ninajielewa, ninajifahamu, na kadha na hivi. Elewa kwamba huyu ameleta faka, huyu ameleta ikhtilafu, huyu ametofautiana na yale ambayo alikuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam, bali Mtume alayhi salatu wassalam alibashiri, alisema kwamba huko katika zama za mbele kutatokezea shari ambazo zilizokuwa ni nyingi sana na ikhtilafu chafu ambazo zilizokuwa nyingi sana anasema alayhi salatu wassalam kama hadithi hii anavyosimulia al-Imam nasai na kadhalika vile vile al-Imam Muslim anasimulia mukhtasaran kwa ufupi lakini katika al-Imam katika sunan ya al-Imam nasai hadithi imekuja kwa urefu alayhi salatu wassalam anasema satakunu ba'di hanatun wa hanatun patakuja kuwa baada ya kuondoka mimi mtume wenu kutakuja kutokezea shari nyingi hanatun wa hanatun wakatafsiri ahlul hadithi wakasema wukuu shururi ni kutokezea shari nyingi wa mafasida mutatabia na kutokezea mambo ya ufisadi mengi sana baada ya kuondoka mtume alayhi salatu wassalam yatatokezea hayo yatakuja kutokezea hanatun wa hanatun mambo ambayo ya ufisadi mingi sana mambo ambayo ya shari mingi sana mtume mtume akasema faman raaitumuhu faraka aljamaa basi yule ambaye mtakemuona katika mambo hayo akawa yeye yumo katika mambo ya shari ambayo alikuwa amejitokeza yumo katika mambo ya ufisadi ambayo alikuwa amejitokeza mambo ambayo yanapelekea mtu kuzikosa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na akajiingiza katika mambo hayo elewa kwamba huyo faraka aljamaa mtu huyo anakuwa ameifariki ile jamaa ambayo aliasisi bwana mtume sallallahu الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو akawa mtu huyo anakusudia kulifarikisha lile jambo la, la umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambalo jambo lake ni moja umma huu jambo lake ni moja wote wameamrishwa washikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hichi ndicho ambacho kiwaongoze wao katika majumba yao katika jamii zao zao na katika hali zao na katika harakati zao waongozwe na kitabu cha Allah ambacho kitabu hicho inapofika mwezi wa Ramadhani watu huwa wanakisoma lailan wa nahara sabahan wa masaa huwa wanakisoma hichi ndicho ambacho wao wanatakikana kwamba kiwaongoze kitabu hicho na waangalie Mola wetu ameamrisha nini nini anataka Mola wetu sisi tufuate na nini Mola wetu ametukataza ili sisi tuwe wenye kukiepuka kitu hicho sasa yoyote yule ambaye atakayekuja akakifariki kitabu hicho akakitenga kitabu hicho na akakipiga mateke kitabu hicho farakal jamaa mtu huyo anakuwa ameifariki ile jamaa ambayo alikuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu Qur'an ameteremshiwa bwana mtume alaihi salatu wassalam kadhalika yule ambaye atakempinga mtume sallallahu alaihi wasallam au akapinga jambo moja tu katika yale ambayo alikuja nayo alaihi salatu wassalam farakal jamaa mtu huyo anakuwa yeye eh, amefariki ile jamaa kwa maana maana eh, yeye mtu huyo atakuwa anaingia katika maneno haya ya Mtume sallallahu au yuridu an yufarrika amra ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kainan man kana Mtume akasema au akawa mtu huyo anakusudia kuitenga au kuifarikisha ile amri au ile jambo la umma huu wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awe atakavyokuwa faktuluhu Mtume anasema mtu huyo ikiwa kwamba nyinyi mnasimamia Uislamu kisasa sawa na yeye mtu huyu akawa anakipiga vita kitabu cha Allah akawa anapiga vita yale ambayo kuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume ametoa kauli kali sana faktuluhu mtu huyo muweni ikiwa kwamba amepewa nasaha hajataka kufuata amepewa maagizo akaelekezwa lakini yeye ndiyo anasema ah, wapi bana hizo zama zimekushapitwa na wakati bana Qur'ani Qur'ani kuna haja ya Qur'ani hapa kuna haja ya hichi bana akawa kwamba analeta istizai, akawa analeta mambo ambayo yalikuwa basi mtu huyu kwa mujibu wa sheria ya Uislamu, mtu huyu anatekana kwamba aondoke. Fa inna yadallahi, mtume akaendelea kusema fa inna yadallahi ma'al jamaa, kwa hakika mkono wa Allah uko pamoja na jamaa. Allah subhanahu wa ta'ala anawabariki wale watu ambao waliokuwa kitu kimoja, anawaongezea kheri zake, anawaongezea riziki zake, anawaongezea kheri kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Watu watakapokuwa kitu kimoja, ikiwa ni watu wa msikiti wakawa kitu kimoja, wakawa wanashikamana katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakasimamia vema nyumba ya Allah katika ile namna ambayo Allah anoitaka Allah huwaingizia baraka watu hao na huwapenda watu hao na huwasema vizuri mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wameshikamana na nyumba ya Allah Allah kisawasawa na wakawa wanasimamia nyumba yake kisawasawa kadhalika vile vile watu ambao wanaoishi katika nyumba moja ikawa wao wameshikamana kisawasawa na ikawa mume na mke wao wanapendana na ikawa kuna madhaifu haya na yale wao wakawa wanaelekeza madhaifu hayo wanaambizana wanakosoana wanaelekezana katika njia ambayo ilikuwa ni nzuri hawa wanapata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika watu wa mtaa mmoja ikawa wao wameshikamana kisawasawa wakawa wanaelekezana katika amri za Allah na wakawa wanakatazana katika makatazo ambayo Allah amewakataza hawa huwa wanabarikiwa kadhalika watu wa nchi moja wakionekana watu fulani wanakiuka ile mipaka ambayo Allah ametaka kwamba sikiukwe wakarejeshwa wakaambiwa he huko musende huko siko huko ni kwa hala ambako tutamkera Mola wetu sisi endapo kwamba mtakiuka mipaka hiyo wakarejeshwa kadhalika katika amri za Allah watu baada ya kuonekana wamekuwa ni wazembe wao wakawa ni wenye kuelekezwa wakawa ni wenye kukumbushwa wakaambiwa jitahidi sana katika jambo ambalo la kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala hawa wanahesabika kwamba wapo kitu kimoja Allah hubariki katika sehemu hiyo hutia kheri zake hutia fadhila zake na hufungua yale ambayo waja wao walikuwa hayatarajii kabisa kwa sababu hawa watu wamekuwa kitu kimoja kisha mtume akamalizia maneno akasema wa inna shaitana na kwa hakika shaitani maaman faraka jamaa na kwa hakika shetani alayhi la'natu min Allah shetani ambaye Allah anatuambia inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa hakika shetani kwenu nyinyi ni adui na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir siku zote shetani usiku na mchana jioni asubuhi yake yeye huwa anawalingania wafuasi wake liyakunu min ashabi sa'ir ili wakawe katika watu wa motoni. Sasa huyu shetani mtume anatuambia wa inna shaitana, na kwa hakika shetani maaman faraka aljamaa, shetani yuko pamoja na yule ambaye mwenye kuifariki mwenye kuitenga ile jamaa ya Uislamu, akaja na mifumo ambayo ilikuwa sio ya Uislamu, akaja na mambo ambayo ilikuwa yanamkera Allah subhanahu wa ta'ala, mara mambo ya liwati yeye ndo akawa amekuja nayo, mambo ya uzinifu yeye ndo akaja nayo, mambo ya kusagana yeye ndo ambayo akaja nayo mambo ya kumshirikisha Allah yeye ndo akaja nayo huyu anakuwa pamoja na shetani na ajue kwamba Mola wake ambaye amempa pumzi Mola wake ambaye amempa kila ambacho alichokuwa amempa katika kiwilili chake na kila neema ambayo alikuwa amempa ajue kwamba anamchukia sana mtu ambaye Allah Mola wake amemwekea mifumo maalum akamtaka mwanadamu huyo aishi katika mifumo hiyo akae katika mifumo hiyo lakini yeye akaitenga mifumo hiyo akaja na mifumo mingi mwingine akasema ah ndoa ndoa hakuna jambo la kuoa kwa hiyo mtu akawa anakwenda kuzini huu ni mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa hautaki tena anauchukia au akaja na mfumo wa kufanya liwati huu ni mfumo ambao Allah alikuwa hautaki au akaja na mfumo ambao wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala huu ni mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa hautaki na mifumo yote ambayo ikiingizwa katika kitabu cha Allah Qur'ani ambacho ni kitabu chetu ikawa mifumo hiyo inakuwa inakwenda kinyume na Qur'ani ikawa inakwenda kinyume na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam elewa kwamba hiyo ni mifumo ambayo wewe Muislamu unatekana kwamba utingane nayo na iko siku utakwenda kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuja kuulizwa mali uliopewa na hakuna mali kubwa ambayo uliokuwa umepewa eh ndugu yangu Muislamu kama uhai ambao uliokuwa umepewa ni rasilimali kubwa ambayo wewe unatekana uitumie katika hali zako zote za kuamka kwako na kulala kwako kwenda katika katika harakati zako za mashariki ya dunia, magharibi ya dunia, kaskazini ya dunia, kusini ya dunia, kwamba wewe ujue unamchunga Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona hata ikiwa uko peke yako katika hali zako zote. Jitahidi sana usije ukamfariki uka Allah, usije ukawa uka uko mbali na Allah. Kuwa pamoja na Allah, kuwa pamoja na yale ambayo Allah anayapenda, kuwa pamoja na, na yale ambayo ukiyafanya utazipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuzindukane sisi, kila mmoja wetu ana maisha ambayo anaishi. Je, jiulize ewe ndugu yangu Muislamu, maisha unayoishi ni yale ambayo Allah alikuwa ameyataka uishi, au kwamba wewe unaishi tu kwa sababu mwakuta wazazi wanaishi na mie niishi kwa vile ambavyo nilivyokuwa nimezoea? Jikague ndugu yangu Muislamu, jizindue ndugu yangu Muislamu, na katika kujizindua huko, ili uweze kushikamana kisawasawa na kitabu cha Allah, ili uweze kushikamana na Qur'ani kisawasawa, ili uweze kushikamana na suna za Mtume sawasawa, jiangalie kwamba je, mimi hichi kitabu naweza kukisoma matini? Na nikiwa siwezi, kwa nini mpaka umri huu siwezi kukisoma kitabu cha Allah matini? Sasa ikiwa huwezi kukisoma, basi mtafute mwalimu akusomeshe kabla hujaondoka duniani ukijua kitabu cha Allah kukisoma ili wewe uingie wa tasmu bihablillahi jamia kwa sababu hiyo hablullahi wako ambao waliotafsiri kwamba ni kitabu cha Allah na wako ambao waliotafsiri ni Uislamu na wako ambao waliotafsiri ni sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo yote hayo ni hablullahi ni kamba ya Allah sasa wewe utashikamana vipi na hablullahi wakati kitabu cha Allah kukisoma ujui huu ni msiba na huu ni mtihani kwa hiyo mtafute mwalimu akusomeshe kadhalika vile vile ukishakujua kusoma matni usitosheke na hapo jiulize kwa nini sifahamu kwamba Mola wangu ananambia nini katika hichi kitabu tafute mwalimu akusomeshe maana ya Qur'ani kadhalika tafuta mwalimu akusomeshe hadithi mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ili upate kujua upate kushikamana na upate kusalimika katika mawimbi haya ya dunia tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوجهه الكريم اترزقوا سيسي إيه؟ ufahamu ambao uliokuwa mzuri wa kuweza kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ufahamu mzuri wa kuweza kufahamu mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ufahamu wa kuweza kufahamu mawimbi ya dunia yanokuja ili tuyaweze kuyakwepa tuwe mbali nayo na tuweze kuwa katika hali ambayo ilikuwa ya amani kupendwa na Mola wetu Allah tunamuomba atupe mapenzi yake Allah tunakuomba tupe mapenzi mapenzi yetu Allah tupe mapenzi ya kukupenda wewe Allah subhanahu wa ta'ala Allah tupe mapenzi ya kupenda wewe Allah subhanahu wa ta'ala na zisafishe nyoyo zetu kutokana na kila kile ambacho wewe Allah unachokichukia na ingiza mapenzi ya kupenda wewe Allah subhanahu wa ta'ala ingiza mapenzi ya kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ingiza mapenzi ya kupendana sisi kwa sisi waislamu kwa waislamu tuwe ni wenye kupendana tuwe ni wenye kusaidiana tuwe ni wenye kujaliana tuwe ni wenye kuthaminiana ya Allah Allahumma kullana wala taqul alaina wazidna wala tanqusna واكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تضعنا ya rabbi kuna wagonjwa ambao wanaumwa wengine wako hospitalini wengine wako majumbani tunakuomba Allah ndani ya muda huu na ndani ya wakati huu tunakuomba Allah waondoshee maradhi wagonjwa hao walioko majumbani ya rabbi waondoshee maradhi wagonjwa walioko hospitalini ya rabbi waondoshee magonjwa katika waislamu wale ambao walokuwa wanataabishwa na magonjwa hayo innaka waliyun dhalika walqadiru alayhi ya Rabbi vile vile tunakuomba kila mmoja wetu katika kwa hapa na wengine wote katika Waislamu ana shida yake ambayo inakuwa inamthakili hawezi kuisema kwa yoyote yule isipokuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala ndio unayejua kwa hiyo tunakuomba Allah asma'ika alhusna wa sifatika alula kila mmoja wetu mpe kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati ya Rabbi mpe kila mmoja wetu kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati ya Rabbi mpe kila mmoja wetu kile ambacho anachokitamani katika mambo ya khairati na mwepushe na kila aina ya shari ya rabbal alamin amin amin Allah watengeneze viongozi ambao wanatuongoza ya rabbi watengeneze viongozi ambao wanatuongoza ya rabbi watengeneze viongozi ambao wanatuongoza na uchaguzi upo karibuni ya rabbi tunakuomba Allah tupe mtawala ambaye ateketawala kwa mujibu ambavyo wewe Allah subhanahu wa ta'ala unavyopenda tupe mtawala ambaye ateketawala akawahurumia raia zake tupe mtawala ambaye itakayekuwa kuwa nchi yetu itaendelea kwa katika hali ambayo utulivu. Ya Rabbi, tupe mtawala ambaye atakayetawala katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, na atotokezea raia yoyote yule ambaye akawa kwamba ana thakili katika moyo wake. Ya Rabbi, vile vile ninakuomba amani ambayo ilikuwa ndani ya nchi, idumishe amani hii. Nchi nyingine duniani watu wako majiani huko wanatembea, wameihama nchi yao kwa sababu ya vita ambavyo vilivyokuwa vipo katika nchi hiyo. Ya Rabbi, nusurisha vita. Ya Rabbi, usiweke vurugu katika katika nchi yetu ya Rabu usiweke furugu katika nchi yetu wa kutoka mjini akaja shamba awe na uwezo wa kutoka mjini kuja shamba na wa kutoka shamba kwenda mjini awe na uwezo wa kutoka shamba kwenda mjini isije ikabadilika hali hii ikawa leo wa kutoka mjini hawezi kuja shamba wala kutoka shamba kawa hawezi kwenda mjini ya Rabbi nusurisha hali isije ikabadilika ya Rabbi nusurisha hali isije ikabadilika Allahumma yassir lana kull asir Allahumma yassir lana kull asir Allahumma yassir lana kull asir Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا كل عسير اللهم يسر لنا كل عسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير اللهم يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن الحال آمين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة الله أعلم